الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد سينينا براتشو kao što je najavljeno, ako Bog večeras ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti nekoliko riječi u jednoj pomeni veoma atraktivnoj i bitnoj tematici. Govorit ćemo o ključevima halal obskrbi. Mnogo je razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici. Spomenut ćemo neke od njih. Prvo ova tema može se smatrati nastavkom na zadnje predavanje koje sam ja održao ovdje u centru koje je bilo pod imenom koliko žrtvujemo za ovu vjeru. Pa smo kazali da žrtvovanje i ulaganje za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ponekad traži od čovjeka da ulaže materijalna sredstva koja posjeduje. Pa tako kako od čovjeka očekivati da ulaže ako ne posjeduje. To je jedan od razloga koji me ponukao da govorim na ovu temu. Također od razloga koji su me ponukali da govorim na ovu temu jeste da mi živimo u teškim vremenima. U vremenima kada muslimani slijepo slijede nevjernike u svom svakodnevnom životu. Jedan od segmenata u kojim muslimani slijede nevjernike i to baš slijepo jeste sticanje obskrbe. Naime, muslimani su došli na taj nivo da slijede nevjernike u svemu pa i tome. Bitno je da čovjek stekne što više bez razlike da li to kako će steći na faku, jer a, da li to kako će steći na faku je šerijetom dozvoljeno ili je zabranjeno. Tako ćemo vidjeti velik broj muslimana kada pogledaju u nevjernike, vide da oni dosta puta su bogatiji od muslimana i u slabosti svog imana počnu da razmišljaju da je to nepravda od Allaha subhanahu wa ta'ala, Jer kako da nevjernici koji neprestano čine širk imaju više od muslimana koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala na način kako im je on to propisao. Pa tako velik broj muslimana počinje da se natječe sa nevjernicima u sticanju obskrbe do te mjere da ljudi ne gledaju na koji način stiču obskrbu. S druge strane, ovo se odražava na one ljude koji traže posao. Pa je tako u ovim vremenima teško naći halal posao koji nije pomiješan sa nekim haramima ili u najmanju ruku sumljivim stvarima. Zato i kako bitno da govorimo o ovoj temi koju sam ja naslovio ključevi ili načini sticanja halal obskrbi. Ključevi ili načini sticanja halal obskrbi. Normalno prije nego što počnemo govoriti konkretno o tim ključevima ili načinima, treba spomenuti da je ovo jedna opširna tematika. I kada bi htjeli, mogli bi zasigurno o svakom ovom načinu ili ključu da govorimo jedno predavanje. Ali mi ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć pokušati da zaokružimo i nešto ukratko kažemo o svakom tom načinu. Zato dobro se koncentrišite, kako bi ako Bog da zapamtili ove načine kako čovjek može da na halal način priušti sebi halal obskrbu. Prije nego što počnijemo, treba da znamo, braću moja draga, kada je u pitanju sticanje obskrbi, da postoje dva načina sticanja obskrbi. Prvi način, to je dunjalučki ili materijalni način. To je način ili ključ ključevi u kojima se ne razlikuju muslimani i nevjernici. O toj temi mogu nam govoriti ekonomisti. I to mi nećemo večeras spominjati. To nije moja struka, a kazali smo u tome se ne razlikuju muslimani i nevjernici. Imamo druge ključeve ili druge načine koji su vjerski, imanski ili duhovni. Ovi načini i ovi ključevi eksplicitno se vežu za muslimane. Mi ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć večeras govoriti o ovom poglavlju vjerskim, duhovnim ili imanskim načinima sticanja halal obskrbe. Pogledajte ovdje jednu stvar. Vidite da muslimani imaju dva načina sticanja obskrbe. I materijalni, dunjalučke i imanski, vjerski. Što znači trebali bi da budu bogati od nevjernika. Jer nevjernici imaju samo jedan način, a to je materijalni. Dunjalučki. A muslimani su siromašni u dosta slučajeva od nevjernika. Zato bojim se da su muslimani zakazali ili u jednom od ovih načina, a ne daj Bože, možda da su zakazali i u oba ova načina. I u materijalnom, dunjalučkom, a i u vjerskom, imanskom načinu. Također, treba spomenuti da ove stvari koje ćemo mi spomenuti za sigurno su poznate svima nama. Za sigurno kažem da su poznate svima nama i mi smo sigurno slušali o ovim stvarima mnogo toga. Ali nismo možda gledali te stvari iz ovog aspekta ili kroz tu prizmu. Znači te stvari da smo gledali s aspekta da su to ključevi i načini sticanja halal obskrbi. Zato nam ne preostaje ništa drugo nego da se prisjetimo tih stvari i da ih počnemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć praktikovati u svakodnevnom životu, jer... Kao što smo dosta puta spominjali na predavanjima, najbolji način da čovjek zapamti neku stvar jeste da je počne praktikovati u svakodnevnom životu. A vidjet će tako Bog da da su ovo stvari koji su veoma lahke za praktikovanje, a inša Allah bi iznillah nosi sa sobom velike rezultate. Pa napokon da počnimo. Prvi ključ ili način kako čovjek da stekne halal obskrbu jeste, braćo moja draga, el istighfar. Traženje oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala i iskreno pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta to znači traženje istighfara ili pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala? To ne znači da čovjek samo kaže jezikom estagfirullah, tražim oprost od Allaha, već da zatraži oprost svojim jezikom, ali da to poprati svojim dijelima. Jer znamo da islamski učenjaci navode uvjete koji treba da se ispune kako bi teuba ili pokajanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala bila primljena. Pogledajte Allahovi subhanahu wa ta'ala milosti prema nama. Dao nam je da u pokajanju i istighfaru traženje oprosta je povećanje na faki, a s druge strane dao je da je u griješenju i kršenju njegovih granica umanjivanje na faki. Tako može biti da Allah subhanahu wa ta'ala nekome uskrati na faku zbog njegovih grijeha. Normalno, mi živimo u teškim vremenima i živimo dosta puta u sredinama koji čovjeka pozivaju na grijehe. Zato ako se čovjek bude kaju Allahu subhanahu wa ta'ala i istigfar donosio, to će ga uz Allahu pomoć učvrstiti u ovim teškim vremenima, a s druge strane, ako Bog da, to će biti i razlog sticanja halal obskrbi. Pa da napokon spomenemo neke argumente koji ukazuju da je istigfar i dova način i ključ sticanja halal obskrbi. Svaki način ćemo pokušati, ako Bog da, poduprijeti ili argumentovati vjerodostojnim dokazima. Allah subhanahu wa ta'ala kada u suri en Nuh govori u suri Nuh govori o Nuhu alihi salatu wasalam kako je pozivao svoj narod kaziva kako je Nuh a.s. pozivao svoj narod da se pokaju i zbog toga im je obećavao da će Allah subhanahu wa ta'ala obskrbiti. Pa kaže Nuh alaihi salatu wasalam فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا Ja sam im govorio, tražite od gospodara svoga oprost. Šta je to? Pokajanje, teuba. Tražite od svog gospodara oprost. Jer on doista mnogo prašta, on će vam kišu obilnu slati. Znači ako se vi budete kajali, Allah subhanahu wa ta'ala na prvom redu će vam obilnu kišu slati i pomoći će vas imanjima i mecima. Obskrbit će vas imanjima i mecima. Ako se vi pokajete Allahu, on će vas obskrbiti imanjima i mecima i sinovima i da će vam bašće i rijeke i rijeke će vam dati. Kaže imam El Kurtubi, rahmetullahi alihi, poznati islamski mufesir u svom poznatom tefsiru, Ovaj ajet je dokaz da se istigfarom i teubom traži dvije stvari, rizk i kiša. Zato neki islamski učenjaci kada govori u poglavlju el istisqa, namaz koji se klanja povodom traženja kiši, kada nastupe suše, kažu da je pohvalno i lijepo da se uče ovi kuranski ajeti u kojima se ljudi postiču na činjenje taube Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje počinje ovaj kuranski ajet da je Nuh alaihi selam tražio od svog naroda da se kaju A onda ako se pokaju da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći kišom, da će ih pomoći i mecima, da će ih pomoći sinovima. Također, u hadisu koji je zabilježio imam Ahmed rahmetullahi alihi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhum. A vjerodostojnim je ovaj hadis ocjenio poznati islamski muhaddif Ahmed Shakir rahmetullahi alihi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam kazao men ekfera istighfara ja'ala Allahu lehu min kulli hemin feroja wa min kulli dhiqin mahraja wa razaqahu min hajthu la jehtesib kaže Allahu poslanik ko bude često istighfar činio kajao se Allah će mu dati rješenje za svaku brigu izlaz iz svake poteškoći i obskrbit će ga odakle se i ne nada. Ste čuli šta kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa wasallam? Ko bude često istigfar donosio, ali kazali smo koji istigfar? Istigfar koji je popraćen dijelima. Istigfar u kojem su se ispunili ostali uvjeti da Allah subhanahu wa ta'ala prihvati nečiju teubu. Ko često bude taj istigfar donosio, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati izlaz iz svake njegove situacije, iz svake njegove brige, iz svake njegove poteškoći. Također kazali smo s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti je dao da ljudima zbog istighfara i teube povećaje na faku, a zbog grijeha im umanjuje na faku. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame Innel abde le juhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu. Čovjeku bude uskraćena nafaka zbog grijeha koje počini. Čovjeku bude uskraćena nafaka zbog grijeha koje počini. Pogledajte kako su prvi generacije ispravno svatale ove kuranske ajete i ove hadise. Dolazi čovjek Hasanu el Basriju, pa mu se žali suša, nema kiši. Kaže Hasan el Basri, idi, čini istigfar. Dolazi drugi čovjek pa se žali na siromaštvo. Kaže, ja sam bjeda, siroma. Kaže mu Hasan el Basri, idi, pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala. Dolazi treći i kaže, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mi da čestit porod, ne imam djeci. Kaže Hasan el Basri, idi, pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni koji su bili tu prisutni, kažu Hasanu el Basriju, kakav si ti muftija, kogod ti dođe, idi pokaj se, idi pokaj se, idi pokaj se. A pa znamo i mi, kaže tako. Kaže on, tako mi Allaha nisam ništa kazao od sebe. Zar ne učite riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, one riječi u suri Nuh gdje kaže فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ gaffara غَفَّارًا يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ midrara Činite teubu pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala pa će slati obilnu kišu vama. Da će vam i metke, pomoći će vas sinovima. Znači rješenje za sve trojicu ljudi koji su pitali jeste u ovom kuranskom ajetu. Također kada je u pitanju istighfar, činjenje teube, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme tuba limen wujida fi sahifatihi istighfaran kathira blago li se onome u čijem registru u kojem se pišu dobra djela nađe se mnogo istighfara To je nešto ukratko vezano za ovaj prvi način, iako kazali smo da moramo, zbog skučenosti s vremenom između, između Akšama i Jacije, o svakom ovom načinu progovorit ćemo nešto ukratko, iako o teubi, pokajanju, činjenju istikfara moglo bi se govoriti sigurno do Jacije. Drugi način, inšala također poznat nama, ali fali nam samo, braćo moja draga, praktikovanja ovih stvari u svakodnevnom životu jeste et etakva, bogobojaznost ili takvaluk. Šta to znači bogobojaznost? Da li smo se ikada upitali i dali odgovor sebi šta to znači biti bogobojazan? Biti mutekija, onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. To znači da čovjek ostavi sve što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i njegov poslanik. Da radi ono što mu je naređeno, pa čak da ostavlja one stvari koje su pokuđene, a da radi one koje su pohvalne. Jedne prilike dolazi čovjek Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala anhu, pa ga pita, kaže šta je to bogobojaznost? Pa kaže Ebu Hureyre, jesi li ikada išao putem koji je posut bodljikavim trnjem? Kaže, jesam. Šta si, kaže, radio? Kako si se ponašao? Gledao sam, kaže, pažljivo gdje ću stati i zabirati. I zabirao sam da ne bi stao na neki bodljikavi trn. Pa kaže Ebu Hureyre, zake tuka, to je bogobojaznost. Da paziš u svom životu svakodnevno gdje ćeš stati, šta ćeš kazati, kako ćeš se ponašati. Na osnovu ovog Ebu Hureyrinog odgovora jedan arapski pjesnik je to da kažem u okvirio u nekoliko stihova pa kaže halli zunube sagiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wasna kemashin fawqa ardi shawki yahzaru ma yara la tahqiranna sagiratan innal jibala min alhasa kaže ovaj pjesnik arapski ostavi grijehe i velike i mali To je prava bogobojaznost. Ponašaj se onako kako se ponaša onaj koji ide putem, koji je posut bodljikavim trnjem. Pazi da ne stani na ono što vidi. La tahqiranna saghiratan. Nemoj podcjenjivati male grijehe, jer zaista su, kaže, velika brda sačinjena od malih kamenčića. Ako danas uradiš jedan grijeh, sutra drugi, treći, četvrti, sabraće se dosta toga. Kako kaže, i planine, velike planine su sazidane od kamenčića. Što se tiče dokaza da je takvaluk ili bogobojaznost jedan od ključeva ili načina pribavljanja halal obskrbe jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri At-Talaq وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Onaj ko se bude bojao Allaha, ko bude bogobojazan, Allah će mu kaži dati izlaz iz svake situacije. I obskrbit će ga, odakle se i ne nada. Pogledajte, braćo moja draga, ovdje jednu anegdotu, jednu lijepu stvar koju mnogo ljudi ne primjećuje. Kada uči ovaj kuranski ajet, normalno nakon što Allah Đelešanu obećaje robovima, onima koji ga se budu bojali, da će im uvijek dati izlaz iz svake situacije, ali kaže i obskrbit će i odakle se i ne nadaju. Znate kako je čovjek ima neke prihode pa očekuje dobiće platu, dobiće ovo, dobiće ono, sve to nekako drago insanu, ali kada mu dođe odnekli, uopšte se nije nadu, ništa, odnekli dođe neki dobro, dobročinitelj pa nekako nešto kapni. To je insanu nešto najdraži. Pogura ovaj baš ono kad je najpotrebniji. E zato kaže Allah Đelešanu, obskrbit insana onoga koji se bude bojao Allah subhanu wa ta'ala, odande odakle se nikada nije nadao i osjetit će slast tog imetka. Imam Ibn Kefir, rahmetullahi alihi, i drugi mu fesiri kao što imam Kurtubi, u povodu objave ovog kuranskog ajeta navode jednu izuzetno lijepu priču. Priča koja se viže za ashaba koji se zvao Malik el-Eshja'i. Dolazi taj Malik el-Eshja'i Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam i žali se, kaže, moj sin, Auf, je pao u robstvo. Šta da radim? Kako da ga oslobodim? Kaži mu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, idi kući i često mnogo izgovaraj riječi la haule wa la kuvata illa billa. Nima snage niti moći osim u Allaha. Kada je došao kući, kaže mu supruga, šta ti je preporučio Allahu poslanik? Kaže, rekao je da često izgovaram riječi la haule wa la kuvata illa billa. Pa kaže ova žena, zaista je lijepo to čemu nas je podučio Allahov poslanik. Pa su počeli sa praktikovanjem. Pa je njihov sin došao na večer i kuca na njihova vrata. Otac iznenađen, otkud njegov sin, kada je otvorio vrata, došao sin, zdrav, živ i iza njega dolina puna goveda, deve, ovce, konji. Šta je sine to? kaže, o oče, danas sam, kaže, bio u robstvu, gledao sam kako se halike, željezni na mojim rukama, same raširuju, kaže, izvukao sam svoje ruke, uzjahao sam konja, devu koja je bila neprijateljska, oni su, jednostavno nisu, očekivali takvu stvar i kaže, potjerao sam stado koje ti vidiš ovdje, to je kao jedan vid ratnog plijena. Pa su otišli Božijim poslaniku, sallallahu alihi wasallame, a kaže Božiji poslanik, sallallahu alihi wasallame, Ovama su objavljeni sljedeći ajeti وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Onaj ko se boji Allaha, on će mu dati izlaz iz svake situacije i obskrbit će ga odakle se i ne nada. Također od ajeta koji ukazuju da je bogobojaznost takvaluk od ključeva i načina pristi, e, postizanja halal obskrbe jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون a da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonuli. Šta znači grijeha se klonuli? Da su bili bogobojazni. Walau anna ahli al-qura amanu wattaqu. Ovdje ova riječ je došla od takva, bogobojaznost. Da su bili bogobojazni, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi bismo im blagoslove s neba i zemlje slali. Nije blagoslov, već blagoslove sa neba i sa zemlje, ali oni su poricali, pa smo ih mi kaznili za ono što su zaradili. Pogledajte kako Allah Đelešanu obećaje ova riječ, berekat, množina, blagoslove. Zašto? Zbog raznolikosti blagoslova koje bi Allah dao ljudima koji bi vjerovali i bojali se Allaha. U raznim stvarima Allah subhanahu wa ta'ala bi im podario blagoslov i bereket. Pogledajte šta znači bogobojaznost. Kako može imati velike plodove i na dunjaluku i na ahiretu. Omer radijallahu ta'ala anhu jedne prilike prolazi po, pokraj čobana koji je čuvao tuđe ovce. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu čobanu, prodaj mi jednu ovcu. Kaže čoban, ja samo čuvam ovce, tuđe ovce, nisu moje gazdine, ja samo čuvam, imam platu zbog toga. Kaže Omer, želi da ga iskuša. Pa kaže, kaže gazdi, pojeo ovcu vuk, a uzmi sebi pare. Kaže čoban, bogobojazan, Omere, ne znajući da je to Omer, a gdje je Allah? Gdje je Allah? Allah vidi. Pa je Omer otišao, tražio je gazdu tog čobana, pa je otkupio tog čobana iz robstva, kupio mu stado i poklonio mu ga. Nakon toga mu je kazao, rekao si riječ koja te oslobodila ovo dunjalučkog robstva, molim Allaha da te Allah zbog te riječi oslobodi vatri džehennema. Pogledajte, zbog jedne riječi, a gdje je Allah? Allah čovjek je zaradio i ovo dunjalučku, a molimo Allah subhanu wa ta'ala da mu podari i ahiretsku nagradu zbog toga. Treći način, jedan čudan način sticanja halal obskrbi, jedan ključ koji mi zasigurno poznajemo, ali negdje se duboko sakriju u našim džepovima, a to je el infaqo, udjeljivanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu od načina postizanja na fakije da čovjek udjeljuje na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Normalno mi živimo u vremenima kada ljudi gledaju sve kroz prizmu materije i samim tim je došlo do ubjeđenja da onaj ko udjeljuje da to umanjuje njegov imetak. A naša plemenita, potpuna, jedina priznata kod Allaha subhanahu wa ta'ala vjera uči nas da udjeljivanje povećaje imetak. A to da neko smatra da udjeljivanje umanjuje imetak, to nije ništa drugo osim nasljedanje na šeitanove spletke. I o tim šeitanovim spletkama, o tim šeitanovim spletkama, spletkama govori nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, ali problem je mi se ne družimo s Kur'anom. U suri Bekara kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Eš-šejtanu ja'idukum al-faqr" ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, šeitan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti. Plaši vas da, će, da ćete biti siromašni ako udjeljujete i kaže navraća vas da budete škrti. Pa Allah Đelešanu odgovara na te spletke pa kaže, a Allah vam obećava oprost i povećanje na fakih. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Ovo je samo, braćo moja draga, jedan od ajeta u kojem vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala obećaje za udjeljivanje, povećanje imetka, kom slučaju umanjivanje imetka, suprotno tome prijeti onima koji ne budu udjeljivali i škrtarili sa neimaštinom. Također od ajeta koji potvrđuju istu ovu stvar jeste ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Što god vi udjelite, on će to nadoknaditi, on najbolje on najbolje obskrbljuje. Što god kaže vi udjelite, on će to nadoknaditi. Ova riječ nadoknaditi obuhvata dvije stvari nadoknaditi na sudnjem danu zato što će nagraditi čovjeka zbog toga, a obuhvata da će mu to nadoknaditi još na dunjaluku kada čovjek udjeljuje Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže što god vi udjelite Allah subhanahu wa ta'ala će vam nadoknaditi. Također od hadisa koji potvrđuju ovu stvarnost da je udjeljivanje ključ s kojim se postiže halal obskrba jesu riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame koje zabilježu ima muslim od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je kazao Allahov poslanik u hadisu znači El Kudsi da kaže Allah subhanahu wa ta'ala jebne Adem enfiqa unfiq alik o sine Ademov udjeljuj ja ću udjeljivati tebi udjeljuj a ako ti budeš udjeljivao ja ću udjeljivati tebi Također poznati hadis u Buhari i muslim od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, hadis kojeg smo mi više puta spominjali pa čak i komentarisali u našem predavanju koga blagosiljaju meleki da kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame nema niti jednog dana a da u tom danu se ne kada osvanu sinovi Ademovi da se ne spuste dva meleka pa jedan od tih meleka kaže o gospodaru povećaj na faku onome ko udjeljuje a kaže drugi o gospodaru umanji na faku onome koji škrtari također braćo moja draga ovdje možemo spomenuti jednu lijepu stvar a to je kolika je Allahova milost prema nama Allah Đelešanuhu ne traži od nas da udjelimo sve što imamo traži da udjelimo samo jedan dio našeg imjetka. Zato tamo u prvim ajetima sure Al-Baqara, poznati kod nas kao Elif La Mim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kada opisuje vjernike, kaže i oni od onoga što smo i mi darovali udjeljuju. Ne kaže ono što smo i mi darovali udjeljuju, od onoga. Znači jedan dio udjeljuju dovoljno je znači da čovjek udijeli jedan dio svoga imetka inšala da potpadne pod ova obećanja Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alihi wasallame sjećate se hadisa u muslimovoj zbirci kada smo govorili o čovjeku koji je čuo glas iznad oblaka da kaže oblaku ispusti vodu na baštu tog i tog pa da je poslije pitao zašto je zaslužio to da ljudi okolo trpe sušu a oblaci posebni dolaze i ispuštaju vodu na njegovu baštu pa kaže ja ono što uzmem iz te bašte trećinu udjelim, trećinu ja i moja porodica pojedimo, a trećinu ponovo posijem. Vidite, braću moja draga, da zbog udjeljivanja taj čovjek je dobio toliku povlasticu i to, toliku milost od Allah subhanu wa ta'ala da je dao posebne oblake koji će navodnjavati njegovu baštu. Također, Kada govorimo o ovom udjeljivanju, treba spomenuti jednu posebnu kategoriju, odnosno ovo bi mogao biti jedan poseban ključ, ali potpada pod ovo, pa ga nećemo posebno spominjati, a to je udjeljivanje onima koji su potrebni siromasima i onima koji imaju velike potrebe. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, hel tunsarune wa turzekune illa bi duafaikum. Da li vi dobivate pobjede I da li ste obskrbljeni osim zbog vaših slabića? Pitanje Boži poslanik postavlja da li, kaže, vi dobivate pobjede koje dobivate i obskrbu koju dobivate, da li dobivate osim zbog vaših siromaha i vaših bjednika? Zato i kako je veoma bitno da čovjek kada udjeljuje, pazi da udjeljuje onima koji su potrebni. Sjećate se hadisa u Buharinoj zbirci kada smo spominjali tamo sa malo zahmeta do Allahovog rahmeta predavanje, pa smo kazali, vjerodoslojen hadis da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kaže, onaj ko vodi brigu i evidenciju o hudovici i o siromasima, na stepenu je muđahida na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Peti način ili peti ključ kako čovjek može steći halal obskrbu Nešto što je svima nama poznato, ali opet zasigurno zapostavljeno, jeste upućivanje dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi halal obskrbom. Normalno, mi smo mnogo govorili o dovi i sigurno može se rezimirati da je to jedno oružje, veoma jako oružje koje čini čuda koji su muslimani zasigurno u svakom pogledu zapostavili, a najviše što su zapostavili jeste uvjete koji se uvjetuju da bi dova kod Allaha subhanahu wa ta'ala bila primljena. Jer poznato je da dova neće biti primljena ako čovjek jede haram, ako nosi haram, ako gleda haram. Kao što je spomenuto u hadisu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam kada opisuje čovjeka, pa kaže čovjek na putovanju, čupav, prašnjav, na putovanju, kada se dove primaju, podigao ruke, govori ja rab, Sve su to stvari koje su razlogom da se dova primi. Ali kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, on jede haram, oblači haram, odrasto je na haramima, pa kako da se odazove Allah njegovoj dovi? Mi znamo ako se ispune uvjeti za dovu, da, do, da su došli vjerodoslojni hadisi da kaže Boži poslanik sallallahu alaihi alihi wasallame, Allah se stidi da vrati ruke svoga roba koji mu je uputio dovu prazne. Ali kada, braćo moja draga, ako ispunimo pri sebi uvjete da se dova kod Allaha subhanahu wa ta'ala ispuni. Pogledamo li u Allahovog poslanika, vidjet ćemo, iako je bio najodabraniji Allahov rob, da je tražio od Allaha da ga obskrbi halal obskrbom. Zar nije Boži poslanik sallallahu alihi wasallame govorio Allahumme inni es'eluke el huda, wat tuqa, wal la'afafe, wal l'gina. O gospodaru, ja od tebe tražim šta na prvom redu? Uputu, el huda. Na drugom mjestu, et tuqa, bogobojaznost. Inni eseluke el huda, wa tuqa, wal afafe, krepust, čestitost, wal gina. Da me oskrbiš bogatstvo. Također, za nije Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme između dvije sežde, kada bi se vraćao nakon prve sežde, za nije govorio Rabbi gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, waafini, warzuqni, warfa'ni. Jedna od ovih stvari jeste warzuqni, obskrbi me. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ali upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da ga obskrbi. Također, s druge strane, Boži poslanik se uticao od siromaštva, od bijede, od dugova. U vjerodostojnim predajama stoji da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio E'udhu bike min galebeti dejni wa kahri ređal. O gospodaru, utječem se tebi od nadmoći dugova, da me dugovi srozaju, utječem se tebi od toga i utječem se tebi od tlačenja i poniženja ljudi. I to čega se utjecao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. sallam. U hadisu koji je zabilježio imam Et-Tirmizi od Ali radijallahu ta'ala anhu, a vjerodostojnost ovog hadisa potvrdio je Šeha Albani, stoji da je došao čovjek Ali radijallahu ta'ala anhu pa kaže pazite dobro ovaj hadis, mislim da svakom od nas treba. Dolazi čovjek i kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, ja imam toliko dugova da nemam više mogućnosti da ih vratim. Pritisli me toliko dugovi. Možeš li mi pomoć Kako? Kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, hoćeš li da te podučim onome čemu je mene podučio poslanik sallallahu alihi wasallame i kazao mi je da ako proučiš ovu dovu, Allah subhanahu wa ta'ala će vratiti tvoje dugove, to jest olakšat će ti njihovo vraćanje, pa makar imao toliko dugova kao to i to brdo. Pa kaže čovjek, hoću. Pa kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, kaže Allahumme kfini bi halalike an haramik, wa agnini bi fadlike an men siwak. Dvije rečenice. Allahumme kfini bi halalike an haramik, wa agnini bi fadlike an men siwak. U prevodu značenja, gospodaru, zaštiti me tvojim halalom od tvoga harama. Obskrbi me tvojom dobrotom. Obskrbi me iz svoje dobrote. Nemoj me prepuštati nikom drugom obskrbi me tvojim halalom, zaštiti me od tvog harama i ne prepuštaj me nikom drugom, već me ti obskrbi i svoje dobroti. Allahumma kfini bi halalike an haramik, bo agnini bi fadlike amen sivak. Hadis vjerodostojen. Šesti način, šesti ključ kako čovjek može da postigne halal obskrbu jeste, braćo moja draga, obilaženjem i pažnjom rodbini. Ko želi da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari blagoslov i bereket u njegovom imetku, neka pazi svoju rodbinu. Kada kažemo pazi i obilazi svoju rodbinu, to je jedan opširan pojam. Obuhvata, braću moja draga, zijaret na prvom mjestu, zijaret, obilazak. Obuhvata finansijsku pomoć, materijalnu, duhovnu, savjetovanje, pozivanje u vjeru, zauzimanje za njih ako to zaslužuju. Sve to podrazumijeva da pazimo svoju familiju. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame Men ehabbe en jubseta lehu fi rizqihi fel jesile rahimehu. Ko želi da mu se prostri i poveća njegova nafaka, neka pazi i neka obilazi svoju rodbinu. Mi živimo, nažalost, u vremenu kada ljudi odgađaju odlazak rodbini zato što ne mogu ponijeti nešto sa sobom kao hediju, nešto ukesi. I to bu, biva razlog To bude razlog da ljudi kidaju rodbinske veze. Ne može ponijeti nešto u vrijednosti od 5 km ili manje ili više i onda današću, sutraću, današću, sutraću, pa pruži godina, dvije, tri, čovjek ne ode nekom od bližnje rodbini, a da ne govorimo o daljnoj rodbini. Zato kažemo oni koji želi da im se poveća na faka, da im se podari blagoslov u njihovom ovaj imetku, neka pazi svoju rodbinu. Sjedmi način, način koji zasigurno kod nas nije mnogo izvodljiv, ali nema smetni da se spomeni kako bi ljudi znali, možda to u nekom od nas pobudi želju. Imamo mi, ako Bog da ovdje, imućni ljudi koji to mogu praktikovati. Jeste, braćo moja draga, činjenje konstantno činjenje hađa i umri. Da čovjek obavi hađ, nakon toga umru, nakon toga hađ, nakon toga umru i tako konstantno da ovaj obavlja hađ i umru. To je također jedan od načina da čovjek postigne halal obskrbu. Čovjek dosta puta misli da samim tim odlaskom na hađ ili umru udjeljuje i metak i da će biti istrošen. Zbog toga, ali pogledajte hadise Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa ćemo vidjeti da se ljudima koji obavljaju hađ i umru konstantno obećaje bogatstvo zbog toga. U hadisu koji je zabilježio imam Etirmizi od Ibnu Mes'uda, a vjerodostojnost ovog hadisa je potvrdio ših Albani rahmetullahi alihi, da je Allahov poslanik kazao تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير حبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة المبرورة ثواب إلا جنة كاجة الله بسانيك صلى الله عليه وسلم كونستانتنو أوباب لايتهاج إمرو يدنو زدرugim يرزايستا أوني بريشو شتا سيروماشتو brišu siromaštvo i grijehe kao što kovački nje briše prljaštinu i nečistoću željeza, zlata i srebra. Pa nastavlja Allahu poslanik i kaže zaista primljen hađ kod Allaha subhanahu wa ta'ala nema druge nagrade osim džennet. Hadis je kao što smo kazali vjerodostojan. Privodimo kraju, nemojte se brinuti. Večerašnje predavanje karakteristično da je kraći od ostali, iako nije mnogo kraći. Osmi način i predzadnji način kako čovjek može da stekne halal obskrbu jeste ettefarrug lil ibade, da se čovjek posvijeti ibadetu. Da se čovjek posvijeti, braćo moja draga, ibadetu. Ali šta to znači? Treba pažljivo da shvatimo ova zadnja dva načina. Jer oko njih velik broj ljudi ima neispravna ubjeđenja. Teferrug lil ibade, da se čovjek posvijeti ibadetu. To znači, braćo moja draga, odnosno to ne znači da čovjek sjedi cijeli dan u džamiji i da drži tespih u rukama, rukama i da zikri. Ne. Već to znači da čovjek čita svoj život uskladi kroz islam i da njegov čitav život bude ibadet. Da sve što radi, da je u skladu sa vjeri sa vjerom i sve što radi, da radi želijeći time Allahovo zadovoljstvo i Allahovu nagradu. Ovo Ovaj problem se vraća na jedan drugi problem, a to je što mi imamo iskrivljenu viziju o definiciji ibadeta. Šta je, braću moja draga, ibadet? Ibadet je, kako su ga definisali islamski učenjaci, ismun džami'un li kurli ma juhibbuhu Allahu wa jarda. Ibadet je zajednička imenica za sve što voli i sve čime je zadovoljan Allah. Sve što voli Allah subhanahu wa ta'ala i sve čime je zadovoljan, to je ibadet. Da odeš danas raditi kod nekoga na dnevnicu kako bi time sačuvao svoju porodicu od harama i kako bi ih obskrbio, to je, braćo moja draga, ibadet. Ali da čovjek ima te namjere u svome srcu. Do te mjeri Zar nam nisu poznati vjerodostojni hadisi da kaže Boži poslanik sallallahu alihi vseleme u spolnom odnosu nekog od vas sa njegovom suprugom je sadaka. Sadaka, ibadet. Spolni odnos, ali ibadet. Kažu asabi, ja Rasulallah, o Allah poslaniće, mi da svoje strasti zadovoljavamo i u tome je sadaka. Kaže Allah poslanik, šta mislite da neko od vas svoje strasti zadovolji na haram način? Bili bio kažnjen? Bili bio grešnik? Kažu, Bi. Pa, ako je onda zadovoljio na halal način, zašto da to ne bude sadaka? Znači, sve, braćo moja draga, u životu je ibadet. Ako čovjek normalno ovaj to namjerava i ako je u granicama šerijata. Zato, ovo što smo kazali, te teferrug lil ibade, da se čovjek posvijeti ibadetu, misli se u ovom smislu kako su to pojasnili islamski učenjaci. Na to se odnosi ovi hadisi koje ćemo spomenuti, hadis koji je zabilježio također imam Et-Tirmizi od Ebu Hureyre, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio ših Albani rahmetullahi alihi da kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame Jebne Adem, farrag li ibadeti, emla'a sadrake gina, wa asuddu faqrak, wa illa tef'al, me mela'tu jedejike šugla, wa lem asud faqrak. kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala o sine Ademu posvijeti se mom ibadetu, ibadetu meni. Napunit ću tvoje grudi zadovoljstvom i bogatstvom i riješit ću tvoje siromaštvom. A ako ne učiniš, uposlit ću te raznoraznim obavezama i neću riješiti tvoje siromaštvo. Također, hadis kojeg ne možemo citirati na arabskog zbog skučenosti vremenom, koji je također vjerodostojan da kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, ko bude razmišljao o ahiretu, znači čovjek sve što radi, samo radi zbog ahireta. Ko bude razmišljao o ahiretu, Allah će mu usaditi bogatstvo u njegovo srce. I dunjaluk i nafaka će mu doći protiv svoje volje. Ko bude radio za ahiret i radi ahireta, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, Allah će takvim osobama dati bogatstvo u njihovom srcu, bit će bogati, zadovoljni, sretni, a doće im, kaže Dunjaluk, protiv svoje volje, mora da dođe. A slušajte dalje, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame, ako bude razmišljao, čije brige budu vezane za Dunjaluk, Allah će mu dati strah od siromaštva i neće dobiti od nafaki i dunjaluka osim ono što mu je propisano. Nemojte shvatiti da je poku, da mislite da je pokuđeno sticati dunjaluk. Ni u kom slučaju. Ali da čovjek stiče taj dunjaluk zbog ahireta. A ne da ga stiče zbog dunjaluka. Čovjek hoće da napravi kuću. To je pohvalno. Zašto? Da skloniš sebe, svoju porodicu u svoju kuću u kojoj ćeš ti praktikovati šerijat. To je pohvalno i to je potrebno ali da čovjek to ne radi kako bi samo postigao ovo dunjalučke koristi. To je ono što je kako bitno da shvatimo kada je u pitanju ova tematika. Zato ovaj početak hadisa, ko bude razmišljao o ahiretu, Allah će dati, kaže, da mu dođe nafaka protiv svoje volje. Šta to znači? To znači da će mu Allah olakšat. Čovjek to radi zbog ahireta i Allah će mu na tom putu olakšati sticanje nafake. Ta nafaka će mu lakše dolaziti. Ako bude to radio samo zbog dunjaluka, dobit će ono što mu je propisano. I zadnja stvar, braćo moja draga, zadnji način kako čovjek može da postigne halal obskrbu, jeste etewakul oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Osloncem na Allaha subhanahu wa ta'ala čovjek može zaslužiti Allahovu halal obskrbu. Normalno, kada govorimo o ovoj stvari, o njoj ćemo samo malo opširnije, zato što je ona zadnja. Kada pogledamo u ljude s ovog aspekta tevekula, oslonca na Allaha, vidjet da se dijele u tri skupine. Imamo ljude koji vjeruju da je sve u razlozima on ne priznaje ništa osloni se na Allaha. U njega je sve što uradim to je. Imamo druge ljude koji sjede kod kuće i kažu nafaka je od Allaha, ono što mi je propisano ne može me mimo ići. I sjedi kod kuće i čeka. I imamo treću, i to je ispravna skupina, koji poduzimaju sve što mogu, A nakon što poduzmu sve što mogu, kažu sada se oslanjamo, u našim poslu smo se oslonuli na Allaha subhanahu wa ta'ala i od njega očekujemo rezultate. Jer je naša nafaka, fissema i rizkukum, na nebesima je vaša nafaka. Ovo što mi na dunjaluku imamo, to su razlozi. A naša nafaka je, kako Allah kaže u Kur'anu, fissema i rizkukum, na nebesima je vaša nafaka, ne na zemlji. Na, ne, na zemlji su samo šta? Razlozi koje mi poduzimamo kako bi dobili dotičnu na faku. To je ispravno i kada pogledamo život Božijeg poslanika vidjet ćemo da nam potvrđuje ovu stvarnost da treba raditi, poduzijeti sve što je u našoj mogućnosti, a nakon toga kazati oslanjam se na Allaha. Božiji poslanik, najveći onaj ko se oslanja na Allaha, učitelj svih ljudi ove stvari tevekula, kada je krenuo u bitku na Uhudu, šta je uradio? Obukao je dva pancira, ne jedan, dva pancira. Je li trebao kazati Allahov poslanik, ja sam Boži poslanik, meni ne može niko ništa, ja ne trebam pancir. Ne, dva pancira je obukao Allahov poslanik u bitci na Uhudu. Kada je činio hijđu iz Mekke u Medinu, koliko stvari Boži poslanik je uradio, nakon toga se oslonuo na Allaha otišao u suprotnom pravcu. I znajmio čovjeka koji će mu kazati put. Otišao porednim putevima, kupio deve. Sve to, braćo moja draga, poduzeo je, a nakon toga se oslonio na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo ispravno ubjeđenje, ispravan rad, kada je u pitanju ova stvar, jeste da čovjek radi i da nakon toga kaže rezultate prepuštam Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kada čitamo Kur'an zbog skučenosti s vremenom, nećemo citirati te ajete, ali vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku tevekul. Pa opisuje sve ostali poslanike da su se oslanjali na Allaha. Opisuje prve generacije da su se oslanjali na Allaha. Također, da Allah subhanahu wa ta'ala traži od mu'mina da se okite tim svojstvom i kada opisuje mu'mine, opisuje i da su oni ti koji se oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon oni ajeta وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا Ko se boji Allaha, on će mu dati izlaz iz svake situacije pa nastavlja وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Ako se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Da vidimo samo gdje je dokaz da je oslonac na Allaha ključ i način sticanja na fakije. Kaže se u hadisu koji ga zabilježio imam Et-Tirmidhi od Omera radijallahu ta'ala anhu da je kazao Allahu poslanik. Hadis koji je poznat svima nama, ali ga moramo citirati kako bi ukazali na neispravno shvatanje ovog hadisa. Kaže Allahu poslanik, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وَتَرُوحُ بِطَانَ Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, obraćajući se svome ummetu, da se vi oslanjate na Allaha istinskim oslonjanjem, on bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptice. I zajutra, od, iz, ujutro, odlaze gladne u potrazi za nafakom, na se vraćaju bitana, puni stomaka. Neko ovaj hadis pogrešno svata pa kaže bitno je da se osloniš na Allaha doće ti od nafake onoliko koliko ti Allah propisao. Greška. Ovaj hadis se ne može uzimati dokaz za te stvari suprotno tomi. Ovaj hadis je i tekako argumentat da čovjek treba da radi. Ne kaže Allahov poslanik, ptice se oslonjaju na Allaha i sjede u gnjezdima, čekaju na faku. Već kaže i za jutra odlaze gladne, naveći, znači cijeli dan traži, ali naveći se tek vraćaju site. Što znači i te ptice koje se toliko oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala, ipak poduzele su razloge, radi, trude se, nakon toga se oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo i rezimiramo i time završajemo ovu tačku da je istinski oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je popraćen dijelom, da čovjek uradi ono što je u njegovoj mogućnosti nakon toga da se osloni na Allaha. I na kraju, dozvolite mi u jednu ili dvije minute, možda i malo više, da spomenimo samo nekoliko primjera da vidite kako su prve generacije ili ovaj i Boži poslanici kako su se oslanjali na Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogo je primjera, toliko da bi nam trebala predavanje da o tome, ali da o tome govorimo, ali spomenut ćemo ukratko neke, bez velikih pojašnjenja. Sjećate se hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame u bitci dhatur Rika. Kažu, ashabi ostavili smo jedno drvo Božijem poslaniku, pa je otišao legu, obisio svoju sablju na to drvo. Pa je došao mušrik i sukao sablju Allahovog poslanika, pa kaže, ko te čuva sada od mene? Boži poslanik, u toj situaciji nema ništa, osim tevekol. Kaže, Allah me čuva pa je ispala sablja iz ruke mušrika, pa je uzeo Allahu poslanik, pa kaže, ako tebe sada čuva od mene, pa kaže, budi pravedan, budi milostiv prema meni, pa ga je pustio Allahu poslanik, pa je otišao u svom plemenu i kaže, dolazim vam od najboljeg čovjeka koji sam ikada sreo. Pogledajte oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, čovjek isukao sablju, ko te čuva od mene? Allah subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegovog tevekula ga sačuvao. Normalno, Mnogi drugi su primjeri kada je u pitanju drugi poslanici ili ličnosti iz historije. Pogledamo li samo primjer majke Musa alihi salatu wasalam. Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, obraćajući se majci Musa, a kada se pribojiš za njega, baci ga u vodu. Kada se budeš bojala za njega, baci ga u vodu ali to je oslonac na Allaha, pa ga je bacila, pa ga Allah subhanu wa ta'ala sačuvao. Ibrahim alihi salatu wasalam, kada su ga bacili u, u vatru, šta je kazao? Hasbun Allahu wa ni'mel wakil. Zaista nam je dovoljan Allah kao zaštitnik. Wa ni'mel wakil. On je onaj na kojeg se najbolje možemo oslonuti. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao. Merjema, majka Isa, alaihi salatu wasalam, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa huzi, potresi palmu. Braću moja draga, vi ste to slušali mnogo puta. Palma ne može potresiti deset ljudi. I kada bi došlo 30-10 ljudi, neće ništa sa njih spasiti. Nemoguće. Ali Allah Đelešanu njojzi tra, od nje traži, potresi palmu, pa će spasti hurme, friške hurme. Pa je ona ustala potresi, žena u porođajnim bolovima, pa ona ne može tada kilu da nosi. Ali otišla je potrisla, pa su pale hurme. Treba da damo sve od sebe, a nakon toga tawakkal ala Allah, osloni se na Allah subhanahu wa ta'ala. I na kraju, primjer Hadjeri, majke Ismailove, Ibrahim alihi salatu wasalam ostavljaju u Mekki, a Mekka ne može se opisati riječima, samo se može vidjeti kakva je to, kakav je to kamenjar, kako je to, znači, mjesto. Zamislite Ibrahim alaihi salatu wasalam dovodi Hajer sa svojim djetom koji je dojenče i ostavlja i tu na žestokom suncu. Vraća se Ibrahim alaihi salatu wasalam a Hajer kaže kome nas ostavljaš? Sami! Nema nikog, na stotinne možda kilometara oko Mekke nigdje niko ne živi. Pa na kraju kaže, jel ti to Allah naredio? Pa Ibrahim alaihi salatu wasalam samo klimno ukazao: jest! Kaže, u redu je, neće nas on iznevjeriti, neće nas ostaviti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, znate kako je se završilo, kako je dao da je izbio ili provrio izvor zemzem vode nakon što je ona sedam krugova otišla, otrčala između Safi i Mervi. Kada je došao Džibril alihi salatu wasalam, u tom teškom momentu, kada je začula njegov glas, kaže je, Džibril, Hadjeri, ko si ti? Pogledajte njenog razmišljanja u tim momentima. Teška situacija. Ona zna da je Allah subhanu wa ta'ala neće ostaviti. Ali opet trči sedam krugova. Na mervu, na safu, na mervu, na safu. Kaže Džibril, ko si ti? Pogledajte kako mu se predstavlja mudro, kako bi zaslužila pomoć. Ja sam, kaže, majka Ibrahimovog djeta. I rekla sam Hadžera. Ko? Znaš šta je Hadžera? Ali Ibrahim je poznat na nebesima. Ja sam majka Ibrahimovog sina. Ljudi, ja zaslužujem pomoć. Ovo dijete je dijete poslanika. Pa je provrio zemzem koji do danas dan, elhamdulillah, teče i piju milioni, milioni ljudi. I zadnji primjer, da ne bi ispalo da pričamo samo primjere ljudi koji je pomogao Allah subhanahu wa ta'ala, dali muđizama, dali poslanike, primjer iz današnjih vremena. Slušao sam jednog šeha, da mu Allah subhanahu wa ta'ala poduži životni vijek i da ga sačuva svakog zla. Kako govori o jednoj ženi, mislim da se radi o sestri koja iz Egipta. Kaže, imala je čovjeka i dijete žensko. Pa je taj čovjek iz neki razloga nepoznati bio priveden u policiju, u zatvor. Kaže, pa sam ostala sa svojim djetom sama bez neke, kaže, na nafake, bez neke obskrbi. Pa je to trajalo par dana, nestalo je svega. Kaže, umeđu vremenu se dijete razbolilo. Žestoko se razbolilo i to na veći. Dva sata na veći, kaže, ja ništa nemam, osim što mu mogu staviti ledene obloge. Temperatura, kaže, čekala sam samo da dijete preseli. Počela sam plakat i upućiva dove Allahu subhanahu wa ta'ala kaže za neko kratko vrijeme neko kuca na vrata. Kaže ona, ko je doktor? Ona izbezumljena sva otvori vrata doktoru. Kaže on, Wayne Bint, gdje je djevojčica? Kaže, evo sobi tu. Ušao doktor u kuću, pregledao sve dijete, propisao lijekove, izlazi doktor. Kaže, evo, toliki je račun za prijegled, to Kaže, ja ne imam feninge da platim pregled. Otkud pare? Pa kaže, šta me zovete u dva sata na večer da ja duđem pregledat djete, a sad došao, nećete platiti. Kaže, žena, pogledam, ja nisam zvala. Šta je problem? Zvao je komšija i komšino se djete razbolilo, kad je doktor došao, promašio vrata i pokucao njima na vrata. Kada je vidio koliko je sati, žena plaće i djete bolesno, čovjek je otišao, donio večeru i donio lijekove za djete koje je bilo bolesno. Allahovim subhanu wa ta'ala sebom djete je poslije ozdravilo. Braći moja draga, pogledajte kako i u današnjim vremenima, kada nema poslanika ni ashaba, istinski oslanac na Allah subhanahu wa ta'ala, može dosta puta riješiti naše probleme. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša sticanje halal obskrbi. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima u vraćanju njihovih dugova. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muslimanima ma gdje bili. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje i na kraju. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente.